poczekajcie. On jest zajęty, on jest zajęty, on jest zajęty, on jest zajęty, on jest zajęty, on jest zajęty, on jest zajęty, on jest zajęty, on jest zajęty, on jest zajęty, on jest zajęty. Ty dalej wyzajęty, zły głos. On jest zajęty, on jest zajęty, on jest zajęty, on jest zajęty. zajęty, zajęty, zajęty, on nie zajęty, bo on nie zajęty, on nie zajęty, ale nie on nie zajęty, on nie zajęty, gdzie ma dupą. On nie zajęty, tak jak nie powinno, a dlaczego tak? On nie zajęty. On jest zajęty. Uwaga, uwaga, na mnie czerwony lur.